batitzuk gaiza hanitz, heben behean, xuxenka saltzeko. Äh, behiki, ardiki, uh, äh, urdanki, zer nahi. Eta huietan batitzuk, batitzuk hiltegiek. Eta hartan ahi nuzu izin, haste äh, pentsu dit, behar geatekila laboaia koro, oro, oro, izan, uh, goizan, mauleko hiltegien aitzini. hiltegi hoi, uh, es, sibiu ez bada hiltegik gu ilaboantxa biziki gaski dukez, eh? Paz ez dukez uh, susen kasaltzeik, asurian tako, kooperatiban tako beste gizet beharko ditzuge gaizak ikusi, eta hiltegi hortaiki gaiten duzu, laboa ihanitzen errebenio.